vamos a arrancarlo el así. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto para que quede lo que yo hago dura. Coventura Demasiadas noches de travesura. Coventura Vivo rápido y no tengo cura. Coventura Y de joven para la sepultura. Coventura Esto es que quede lo que yo hago dura. Coventura Demasiado noche de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Eres joven para sepultura. Cultura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Cultura. Esto pa' que queme lo que yo hago dura. Cultura. Demasiado de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. de joven para la sepultura. Cultura. Pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demasiado de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven para la sepultura. Cultura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Uh. Ponte el cinturón y que asiento. A tu leva y al lado por dentro Yes. El dinero nunca pierde tiempo. Contra la pared. Tú si le tuve que comprar un trago porque la tenías con su. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero bajo otra vez. Mira. Flores azules y quilates. se me tira que me mate. Flores azules y quilates. me tira que me mate. Con altura. Con altura. Para que quede lo que yo hago altura noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Y joven para la sepultura. altura. que quede lo que yo hago dura. dura, dura. Demasiado noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven para la sepultura. La Rosalía.